Ivan Đikić, ugledni znanstvenik sa Splitskog sveučilišta, poznat po svom doprinosu na polju molekularne biologije tumora, postao je jedan od znanstvenika u novoosnovanom Međunarodnom znanstvenom savjetu sveučilišta u Rijeci. Međunarodni znanstveni savjet savjetodavno je tijelo uprave i savjeta za znanost koje se bavi pitanjima znanstvene djelatnosti te razvoja strategija i politika na tom području, a osnovan je na ovotjednoj sjednici Senata sveučilišta u Rijeci. u tijeku je natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za financiranje studentskih programa, a rok za prijavu produljen je do 12. veljače. U prošloj godini Studentski je zbor s više od 800 tisuća kuna sufinancirao projekte i ideje riječkih studenata, a ove godine za natječaj je osigurano pola milijuna kuna. Prijave se primaju na mrežnoj stranici Studentskog zbora. Uključimo se naziv je projekta u organizaciji udruge SOS Rijeka kojeg je predstavila asistentica za pravnu pomoć i projekte Mija Cvjetić na konferenciji za medije održanoj u informativnom centru RIINFO. Projekt je započeo s provedbom 1. prosinca 2017. a usmjeren je zaštiti starijih osoba kroz informiranje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju radi zaštite od zlouporabe, besplatno pravno informiranje potencijalnih i postojećih primatelja i davatelja uzdržavanja te prevenciju socijalne isključenosti. Više o projektu rekla nam i Mija Cvjetić. Od 1. prosinca 2017. provodimo projekt Uključimo se, koji je usmjeren zaštiti starih e, osoba kroz informiranje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju radi zaštite od zlouporabe, besplatnom pravnom informiranju i prevenciju socijalne isključenosti. U sklopu projekta organizirat ćemo edukaciju ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, održat ćemo također jednu javnu radionicu izrade ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju na kojoj ćemo korisnicima dati naputke za izradu ugovora te ćemo im ukazati na potencijalne probleme. Najvažnije najvažnije, kao produkt ovog projekta izrađuje se brošura o pravima starijih osoba u ugovorima i preporuke u odnosu na problematiku ugovora kako bi po završetku provedbe projekta informacije došle za svih onima koji su potrebe. Također htjela bih napomenuti da je za cijelo vrijeme trajanja projekta svakim danom od 10 do 14 sati potencijalnim i primateljima i davatelja uzdržavanja nudimo besplatno pravno informiranje i savjetovanje. Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus raspisat će učilište u Rijeci 1. veljače, a natječaj za mobilnost studenata te natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja bit će raspisani 1. ožujka 2018. Rok za prijavu studenata za obavljanje stručne prakse je 3. travnja 2018. Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrazci možete potražiti na mrežnim stranicama sveučilišta www.uniri.hr pod rubrikom Međunarodna saradnja Erasmus. RPK odlje mozgova naziv je kviza u organizaciji RPK nedjeljnog kviza. Na kvizu je sudjelovalo 13 grupa, a pobjednici su Sarme 68. Prije kviza održano je kratko predavanje doktora Bože pod nazivom Kako efikasnije rješavati pitanja, na kojem su sudionici mogli saznati odgovore na pitanja kao što je kako pomoću refrakcije svjetlosti odrediti masu bundeve te zašto samo gradovi na moru imaju nebodere. Vrijeme je sutra isto kao i danas. Slušali ste Sovu Info.